Ahoj, deti. Prosím? Nepočula som dobre. Tak sa mi zdá, že ste všetky neodzdravili. Tak ešte raz. Ahoj, deti. No, to už bolo lepšie. A teraz vám dám jednu hádanku. Poznáte tento zvuk? Tak ako? Uhádli ste, čo nám to tu bzučí? Správne. Je to zvuk zúľa a vúli bzučia včielky. A o jednej včielke vám chcem dnes porozprávať. Bolo to práve uprostred júla, keď sa vúli na lúke za mestom narodila malá včielka. Nazvali ju Maja. Na prvý pohľad sa ničím nelíšila od iných včielok. Mala takisto veľké oči a krásne, i keď trochu pokrkvané krídelká, ako ostatné včielky, a predsa bola iná. Kým sa malé včielky ustráchane obzerali po úli, Maja spustila. Nože mi opatrnejšie napravajte tie krídelka. Čo ak mi ich polámete, ha? Neboj sa, nepolámem. Priviedla som už na svet stovky takých včielok ako si ty a žiadne sa nič zlého nestalo. Hej? A vy ste kto? Volám sa Kassandra a mám na starosti včielky, ktoré práve prišli na svet. Hej, a prečo práve vy? Lebo patrím k najstarším v tomto úli a mám veľa skúseností. Hej, hm. tak mi povedzte, Prečo je tu taký hurhaj? Prečo všetci tak vzúčia? Včelý národ má veľa práce a v júli je v úli veľmi horúco. Skúsi ma i ja zabzúčať. Zbláznila si sa. Nie je tu aj tak dosť hluku. Veď mi už ide hlavu roztrhnúť. A prečo by som nemohla bzučať aj ja, keď bzučia všetci, ha? No, <laughs> no vieš... Hmm, aká je tu krásna vôňa. Prečo tu všetko tak vonia? To voňajú plásty naplnené medom. A prečo sú plásty naplnené medom? Ach, Maja, Maja, tejto jary som už vychystala na prvý let veľa včiel, ale ešte som sa nestretla s takou zvedavou nezbetnicou. Si najzvedavejšia včielka na svete. Hej, a prečo som najzvedavejšia na svete? A prečo som ja najzvedavejšia a vy nie? To je hrozné, tebe sa vôbec nezatvoria ústa. Hm. Moje nervy, moje hm. nervy. Hlava mi už puká, ja to nevydržím. Robotnica! Robotnica, poď mi pomôcť. Kto je to robotnica? A prečo voláš robotnicu? Ha? Hm, lebo sama si už s tebou neporadím. Nestačím odpovedať na tvoje zvedavé otázky. Hej? Hej. Volala si ma Kassandra. Volala. Už dávno som mala byť pri ostatných malých včielkach, ale Maja ma nie a nie pustiť k slovu. Už mi z nej tečú nervy. Ty si mladšia, máš viac trpezlivosti, postaraj sa o ňu. Ty, ty ste robotnica? Som. A prečo ste robotnica? Lebo od rána do večera usilovne pracujem. Prečo? Všetci musíme pracovať pre blaho svojho rodu. Hej? A čo je to? Práca. Dozvieš hm? sa. Len buď trpezlivá. Najprv sa musíš veľa učiť. Až potom spoznáš, čo je práca. Ale prečo sa najprv musím učiť a prečo musím byť trpezlivá? Vy ste trpezlivá? Som každý, kto chce tebe, Majka, čo si vysvetliť, musí byť poriadne trpezlivý. Hej, a prečo? Lebo si na včielku nezvyčajne zvedavá a máš ostrý jazyček. Mm, naozaj? No dobre, budem teda aj ja trpezlivá. Výborne. Hm? <laughs> tak teda počúvaj, čo všetko sa musíš naučiť. Najskôr by si si mala zapamätať, že každá včela je veľmi usilovná, a vždy pracuje pre blaho celého rodu. Prečo? Zase začínaš. Povedala si, že budeš trpezlivá. No, no, dobre, dobre, no. Už som trpezlivá. Zajtra ráno vyletíš na svoj prvý let. Budem ťa na ňom sprevádzať. Vyletíme len na kúsok, ale musíš si dobre všímať cestu, aby si sa vedela vrátiť späť. Ukážem ti kvietky, ktoré dávajú najlepší med. Prečo? Pretože ich musia poznať všetky včielky. Mm. A najvoňavejšie kvietky sú šedivník a lipový kvet. No, zopakuj ich za mnou. Šedilipy, lipy, um, še, še, šedí šedilipy, ale <laughs> hmm, keď ja to neviem, je to veľmi ťažké. Naučím sa to inokedy. Hm? Ach, Maja, Maja, ak sa nebudeš hneď od začiatku poriadne učiť, zle sa to s tebou skončí. A potom, keď sa už všetko naučím, budem celý deň zbierať iba med? Samozrejme. A popri tom budeš ustavične spoznávať čosi nové. Hmm. Uvidíš slnečné lúče, vysoké hmm. zelené stromy, kvitnúce lúky plné pestrých kvetov, jasnú belasú oblohu a možno i človeka ktorý je najdokonalejší zo všetkého, čo príroda vytvorila. Stretneš sa so všeličím zaujímavým, no najväčším potešením bude práca. Hej. Majka. Mm. Majka, všetko, o čom som ti rozprávala, máš ešte len pred sebou. Netreba vzdychať. Naopak, musíš sa tešiť a byť šťastná. Hm šťastná. Hm. A ešte niečo ti musím povedať. Chrán sa sršňou a vôz. Sršne sú naši najmocnejší a najúhlavnejší nepriatelia. A osy? Osy sú neužitočný lupický národ. My sme síce silnejší ako sršňa a osy, ale oni lúpežia a vraždia, kde len môžu. Pred každým nepriateľom sa môžeš brániť žihadlom, ale ak by si nebodaj pichla človeka, žihadlo sa ti zlomí a ty zahynieš. Hm. Je ti to jasné? Úplne. A nezabudni, že ku všetkým chrobáčikom musíš byť milá a zdvorilá, pretože od nich sa dozvieš viac ako teraz odo mňa. A prečo sa od nich dozviem viac? Uvidíš. Nesmieš byť netrpezlivá a všetko sa naučíš. Teraz si oddychni. Ráno... A prečo si mám oddychnúť? Aby si nabrala silu. Hmm. Ráno ťa prídem zobudiť a pôjdeš na svoj prvý let. Hej. thank you Dobré ráno. Ešte chvíľočku. Už ani chvíľočku. Slnko je už vysoko, musíme ísť. Kam? No prečo na tvoj prvý let. Hurá! Hurá! Hurá! Nepatrí sa takto vykrikovať. No dobre, nebudem, ale už poďme konečne. Pôjdeme, ale ešte ti musím niečo povedať. Dobre si zapamätaj heslo rodu, ktoré ti prezradí strážca pri bráne lebo bez neho nevpustia do úľa ani jednu včelu. Rozumela si? Rozumela. Tak teda poďme. To je to je Môžem do tej krásy vletieť? Neboj sa, Majka, len smelo. Zdvihni krídelka a zamávaj nimi. Tak, tak, výborne. Letím, ja letím, sláva, sláva, ja naozaj letím, to je nádhera. Áno, letíš. Teraz letím ponad stromy, to sú naše lipy. Eh? Odtiaľ môžeš uvidieť celé naše mesto. Letím, ja letím. Ale letíš veľmi bláznivo. Ah! Maja! Nezdá sa mi, že by som letela rýchlo. Ó, ako vonia slnečné svetlo. Ó. To nie je slnko. Tá vôňa to sú lipové kvety. Ale teraz už leď pomalšie. Nevládzem za tebou. A ty si nezapamätáš cestu späť. Počuješ, Maja? tisíckrát krajšie je vonku ako v tmavom úli. Chcem uvidieť kvitnúcu luku a zacítiť vôňu kvetov. Hmm, mala by som sa vrátiť, ale nemôžem. No nemôžem už myslieť na nič iné, iba, iba na slnko. No, nechcem sa vrátiť. Nie, nie, Nikdy to nespravím. Nikdy sa už nevrátim nosiť med ani robiť vosk. Moje srdiečko je stvorené pre radosť. Túžim po prekvapeniach, zážitkoch a dobrodružstvách. Nechcem byť ako ostatné včely. Hm. A nebojím sa nejakého nebezpečenstva. Som silná, smelá a mám žihadlo. No, krása. <laughs> Život je taký prekrásny. Aha, a to je čo? Aký nádherný červený kvet. A tá vôňa, čo sa šíri na vôkol. Trošku si na ňom odpočiniem, hej? Tak, a už som tu. Jaj, čo sa tu stalo? Zlupienka sa z strieborná kulička a rozbila sa na tisíc drobných perličiek. Hej, vítam. Čo to robíte? Hm, dobrý deň prajem. Tie gulvočky, Patria vám, prosím. Myslíte kvapky rosy? Mm. O tie sa nestarajte. Mrzí ma, že som vám jednu zhodila hm. a... To je v poriadku, to je v poriadku. Ja som si už uhasil smet a moja pani vodu nikdy nepríje. Hm. A čo tu hľadáte? Tento krásny kvet eh, boli by ste takí láskaví a povedali mi, ako sa volá? Je. <laughs> Vy to neviete? Neviem, no. <laughs> Tento krásny kvet je rúža. Nasťahovali sme sa do nej aj s manželkou pred štyrmi dňami a od tých čias sa pod našou opaterou skvelo rozvíja. Nech sa páči ďalej. Aha. Máte to tu e, e, e rozkošné. <laughs> Treba si vedieť nájsť bývanie. Mhm. Po práci si každý chce odpočinúť. Páčilo by sa vám trochu medu, slečna? O, áno, budem vám veľmi povďačná. <laughs> Počkajte teda chvíľočku, hneď sa vrátim. Áno, musí to byť pôžitok žiť v takomto krásnom prostredí, červené steny, červené záclonky a tá vôňa... Už sa aj prac odtiaľto! Nech ťa tu viac nevidím. Pravdaže, keď som tam ľahko sa vám so mnou takto zaobchádza. Len či budete takí smeli, až si zavolám svojich druhov. Aby ste vedeli, ste obyčajní grobia. Ožaj, zmyšni, ty bezočivec bezočivý. No, nech sa páči, ponúknite sa. Počuli ste ten krík? Hrozné, čo? Tá čvarga nie a nie dať pokoj. A kto to vlastne bol? No, najprv dojedzte. Rozprávajte len, keď máte prázdne ústa. Hej? Tak to vám nerozumiem ani slovo. Mm. Hm. Bol to mravec. Čo? Jednoducho bez pozvania mi vtrhne do komory. Mm. Keby som nevedel, že mravce skutočne trpia nedostatkom, určite by som ich pokladal za zlodejov. Prepáčte, taký som rozčúlený, že som sa vám zabudol predstaviť. <laughs> som ružomil z rodu zlatohlávkou. Hm? A ja som čielka Maja. Veľmi sa teším, že som sa s vami zoznámila, pán Ružomir. Ešte vám musím povedať, že máte prekrásne tykadla. <laughs> No, áno. Ak by ste chceli, môžem vám ich ukázať i zadu. <laughs> Ak vás smiem <laughs> poprosiť. No, no, tak čo poviete? A v slnečných lúčoch sú priam skvosy. Ne, niečo také nádherné som ešte nevidela. Ja mám celkom maličké tykadlá. Áno, áno, mm. áno, každému, čo patrí. Vy máte zas nádherné oči, slečna Maja. O, ďakujem, ďakujem vám. To mi ešte nikto nepovedal. Ste veľmi milí. <laughs> No nech sa páči, ponúknite sa ešte medom. <laughs> Ďakujem. Len musíte dať pozor, aby ste si nepokazili žalúdok. Viete, je to rúžový med z prvého rozkvetu. Hm. Kuti vynikajúco. Hm. No. Mám tu ešte hm. trochu rosy, hm. ak by ste boli až smedná. No, nie, ďakujem. Viete, chcela by som ešte trošku liet lietať. <laughs> Len hm. lietajte, lietajte. Vy včielky to máte v krvi. Ja by som si sotva zvykol na taký rušný život, ale vy asi neobsedíte dlho na jednom mieste. Ja naozaj rada lietam. Odprevadím vás na kopček s veľmi pekným výhľadom. Odtiaľ sa vám bude ľahšie letieť. Ďaká, ďaká, pán Ružomil, ale ľahko odletím z ktoréhokoľvek miesta. To hm? vám závidím. Ja sa musím trochu ponamáhať, kým, rozprestriem spodné krídla. Hej? No tak sa teda majte dobre. Dovidenia, slečna Maja. Dovidenia, pán Ružomíl. Thank you. Juj, juj, ale mi je zima. Ešte, ešte, že som sa stihla schovať do tohto modrého zvončeka. No i tak mi celkom premokli krídelka. Pozor! Na bok šesti! To sa to prechádza v takomto nečase. Joj, aký veľký chrobák je aspoň štyri razy väčší ako ja. Pozor, na bok z cesty. Ale veď ja vám nestojím v ceste. Kto to povedal? Ja. No, kto je to ja? Ja. Ja nikoho nevidím. Kde ste? Ja tu, tu hore, hore, v modrom zvonček. Volám sa Maja a som z rodu včiel. Ah. Zdrží ma slečna Maja, v čeli mám celkom rád. Ale nevidím vás. Počkajte, skúsim vyliesť na niektoré stevielko. Tu aha, je, je, eh, je, je, je, tak. <laughs> A už som tu. Dobrý deň. Dovolte, aby som sa predstavil. Som Adam z rodu Zlatohlávkov. Hej, mm -hmm. veľmi ma teší, pán Adam. Vám neškodí dáš? O, oh, nie. Už som si zvykol, hmm. slečna Maja. Pán Adam, čo sa stalo? E, e, pomôžte mi, prosím vás. Joj. Zvykol som sa. Spadol som na chrbát. Sám nevstanem. Jo, ak mi nepomôžete, zahyniem. Slečna moja, slečna moja, pomôžte mi. Počkajte, počkajte, už idem. Zohnem toto z tebe ako trávy a vy sa pokúsite naň zachytiť. No, držíte sa? Áno, áno, už sa držím. E, e, e, Ďakujem, slečna moja. Zachránili ste mi život. Hmm, som rada, že som vám pomohla. Hmm. Pozrite, pán Adam, už ani neprší. Slničkom mi osuší krydelka a môžem letieť ďalej. som určite obletela celý svet. Odpočiniem si na tamtom kvietku. Joj! Joj! Čože je to za oblúda? Veď to má aj rohy. A nie, to sú tykadlá. Má obyčajné tenké krídla. Hmm. Ale na čo má také velikánske nohy? Hop! Čo vy priešťate na mňa oči? Vy ste kto, prosím? Hm, Vary ste nikdy nevideli lúčného koníka? Nie, nevidela. A vy čo tam sedíte? <laughs> Kladete vajíčka? No, no, dovolte. Ako by mi niečo také mohlo zísť na no, to je predsa povinnosť kráľovnej. Hm? No vy ste teda dobrá slečinka. Čomu sa smiete? No len sa nerozčulujte, slečinka. Vy ste nejaká osa, však? Hm, ešte že čo? Len ma neurážajte. Hej, vy, kam idete? Prepáčte, že som taký neposedný, ale ja musím ustavične poskakovať. To by som vám ešte odpustila. Ale že si ma pletíte s osou, s tou neužitočnou lupickou háveďou, to vám neprepáčim. A kto vlastne ste? V tomto kraji ma každý pozná. Lenže ja som v tomto kraji po prvý raz, ináč by som vás istot nepoznala. Prepáčte, že vás na to upozorňujem, ale ja patrím k národu včiel a nie som nejaká osa. <laughs> Nevídali. <laughs> Veď je to to isté. Hmm, ste nevzdelaní. Len si raz dobre obzrite osu. Ale prečo? Kam by som došiel, keby som sa zaoberal takými talafatkami? Lietate vo vzduchu krížom, krážom, picháte do všetkého a neviete skákať. Hop! No a osa robí to isté. Hop! nic jeden. Hm, radšej hneď odletím. A hop! <laughs> a už som tu. Slečna, hm. zajtra budú preteky v skoku do diálky. Nechceli by ste sa prísť pozrieť? Dám vám voľnú stupenku. Hm. Dúfam, že prekonám rekord. Hop! Vaše poskakovanie ma vôbec nezaujíma. My, čo vieme lietať. Máme vznešenejšie záujmy. Len sa nenafukujte, slečinka. Lietať môže každý, ale skákať. Skákať vie málo kto. Hop! <laughs> Zdá sa, že sa vôbec v ničom nevyznáte. Aj ľudia túžia vysoko a elegantne skákať. Nedávno som videl jedného človeka skočiť skoro 2 metre vysoko. Hej? Aha, teraz vyvaľujete oči. No, prečo nič nevravíte? môžem hovoriť, keď ani na chvíľu nezmoknete. A kto ste vlastne? Ale veď som vám to už povedal. Som lúčný koník. Hmm. Hop! No hovorte. Hop! Hovorte. Hop! Ako mám hovoriť, keď stále poskakujete? Oh, oh, oh, keď ja musím. <laughs> S takým bláznivým stvorením, ako ste vy, som sa ešte nestretla. <laughs> A máte, tuším, ešte ostrejší jazyk ako ja. <laughs> A navyše neustále skáčete a skáčete. Hop! Pán koní, kde ste zasa? Tu som, svečinka! Ale veď vy skáčete len tak, hala, bala, po svete ani neviete, kam skočíte. Hm. že? Ako ináč? Vy jazda poznáte budúcnosť? To predsa nepozná nikto. Okrem rosničky. Ale ona neprezradí. Čo nepoviete? Hádam, rozumiete aj ľudskej reči? Oh, <laughs> to je otázka, na ktorú ťažko odpovedať, slečinka. Ešte nie je zistené, či ľudia vôbec majú reč. Vydávajú neznesiteľné zvuky, ktoré sa nedajú s ničím porovnať. Ale možno si predsa len rozumejú. Treba uznať, že sa zavše usilujú aj o znesiteľnejšie zvuky. <gasps> Raz som videl dvoch chlapcov, ako vzali medzi prsty stebielko trávy a potom cezeň fúkali, takže vznikol trasľavý zvuk, ktorý by sme mohli prirovnať k cvrlikaniu cvrčka. Ale inak sú zaostali. Pravda, že robia, čo môžu. Chceli by ste ešte niečo vedieť? Ja toho viem veľa. Ho! Kde ste zasa? Chcela by som sa vás ešte čosi opýtať. <laughs> Hej. Počúvam! Ho? Mohli by ste mi ešte viacej porozprávať o ľuďoch? Veľmi by ma to zaujímalo. Mňa všetko strašne zaujíma. Ešte zase? Ale koník zmizol. Darmo maja vyvolávala, darmo obletela celú celučičku lúku, neposedného koníka nenašla. Sadla si na kvet, pevne rozhodnutá, čakať dovtedy, kým sa koník opäť nezjaví. Bola však veľmi unavená a o chvíľu zaspala. Snívalo sa jej o všetkom, čo prežila, ale i o tom, čo ju ešte len čaká. Videla veľa pekného, naučila sa mnoho zaujímavého, ale netušila, že na ňu číha i veľa nebezpečenstiev a útra. thank you Už niekoľko dní malá Maja bestarostne poletovala nad rozkvitnutými lúkami a zoznamovala sa s novými priateľmi. Spoznávala veci, ktoré boli až doteraz pre ňu neznáme. Poletovala aj okolo veľkej záhrady, ktorá hrala tisícorakými farbami. Stretávala sa s mnohými chrobáčikmi, ktoré jej mávali na pozdrav a želali veselú cestu a hojnú pašu. Vždy, keď stretla včelu, Rozbúšilo sa jej srdiečko, lebo cítila, že sa svojou nečinnosťou previnuje. Obávala sa, aby nebodaj nestretla dajakú známu včielku. Lenže čoskoro zbadala, že včely sú veľmi zaujaté prácou a vôbec ju nevšímajú. Ako tak poletovala, uvidela odrazu obrovské jazero. Rozhodla sa preletieť až na druhý breh, pretože ju vábila zelená šachorina a obrovské listy vodnej ruže, ktoré ležali na hladine ako zelené taniere. Zosadla na jeden z listov a začala si čistiť krídelka. V tom sa ozval akýsi kovový bzukot. Bzučiak, ktorý práve priletel, si prisadol k nej a začal si ju začudovane obzerať. A čo tu hľadáte na mojom liste? No dovolte, ale si nemôžem trošku odpočinúť. Aha, aha. Prepáčte, prišlo mi na um, že by ste mali radšej pracovať, tak ako ostatné včely. Ak si však chcete odpočinúť, nedbám ja. Počkám ide. Ale vedie tu dosť iných listov. Všetky sú obsadené. V dnešných časov je každý rád, keď si nájde príbytok. Keby pred niekoľkými dňami žaba nebola zhltla tunajších obyvateľov, sotva by som dnes mal prístrešie. Neviete si predstaviť, aké je to nepríjemné nocovať rastu, rastám. <laughs> Všade nie sú také usporiadané pomery ako u vás. Hm? Ale prepáčte, ešte som sa vám nepredstavil. Volám sa Jan Krzysztof. Ja są Maja. Cieszyma. Pocieszenie je na mojej stronie. Hmm. A, a mam tam zuciak? Jaj, jaj, po, pomoc, Maja, pomoc. Co, co to robicie? Wodna ważka ma chce zjeść. Pomoc, Maja. To jest mój koniec. O, pomoc. Pustite ho, pustite ho! Nemáte právo ho len tak uchmatnúť vy! Mm. <laughs> Ale čo je s vami, dieťa moje? Prečo sa rozčulujete? Okamžite ho pustite. Volá sa... Volá sa Jan Krištof. <laughs> Ale prečo ho mám pustiť? Prečo, malička? Lebo je to milý a švárny pán. A ako viem, vôbec vám neoblížim. Ahoj. Joj si pochutil? Čo ste to urobili? Najradšej by som vás popichala žihadlom. Mhm. Vášky od nepamäti žijú v miery s národom včiel. Hádam si, nemyslíte, že sa vás bojím. <laughs> A už sa na mňa nemračte. Ak chcete, voľa čo vám ukážem. Chcete? Yeah. to je som nikoho nevidela ľahko lietať. Pohybujem sa veľmi plavne, len čo je pravda. Mali ste vidieť, akí boli nadšení ľudia, keď ma včera zbadali pri potoku. Ľudia? Vy ste videli ľudí? Pravda, že ale iste vás zaujíma moje meno. <laughs> Som krasava z rodu vážok sieťokrídly. Hej, a ja som Maja. Ale rozprávajte mi, prosím, radšej o človeku. Maj človek žiadla. Ale kdeže? Na čo by mu bolo? Ľudia majú oveľa lepšie a oveľa nebezpečnejšie zbranie. Hej? Nepoznám nikoho, kto by sa ľudí neobával. Najmä, najmä tých malých. Volajú sa chlapci. Oh, prenasledujú vás. Veru áno. Prečo? Teší ich, keď nás môžu trápiť. Pochytali, pochytali už veľa mojich družiek. Všetky dlho tríznili a napokon usmrtili. Hej, zožrali ich? Nie, nie. Ako viem, ľudia sa váškami neživia. Využívajú len našu slabosť a bezbrannosť. Neviem si vôbec vysvetliť, prečo to robia. Bude sa vám to zdať neuveriteľné, ale tie ľudské človiečatá, zvané chlapci, skutočne chytajú vášky a z rozmaru či zo zábavy im vytrhávajú krídla alebo nohy. Hej, to nie je možné. Oh. Vy mi neveríte? Pravda, že nie. Tak, tak aby ste vedeli, moja milá, aj ja som mala brata. Hm? Bol to veľmi švárny hm? šuhaj, ale trochu ľahkomyselný. A žiaľ, až priveľmi zvedavý. Oh. Dostal sa do rúk chlapca, ktorý na neho striehol so sieťou upevnenou na dlhej palici. Nie, Potom potom okolo hrude uprostred krídel uviazal čiernu niť. Takže vzlietnúť mohol, ale uletieť nie. Vždy, keď si môj úbohý brat myslel, že už je na slobode, strhla ho niť nadol a opäť sa ocitol v chlapcovej dlani. oh, hrozné, strašne, čo len pomyslí. A napokon, napokon môj brat umrel. Ako umrel? Ten chlapec si ho strčil do vrecka a to predsa nikdy neznesie. A čo je to vrecko? Vrecko? Hm? To je, to je zásobáreň, do ktorej si ukladajú všelijaké veci. Hm? Oh, keby ste len vedeli, čo tam všetko mal, v akej spoločnosti sa môj brat ocitol. A zda med? Oh, nie. Človek nenosí med vo vreckách. Má tam, mal tam breckový nôž, mrkvu a, a žabu. Brr, nosné. A čo je to vreckový nôž? To je zbraň, ktorú si človek vyrobil na miesto žihadla. Keď ho príroda neobdarila žihadlom, pokúsil sa ho napodobniť sám. Aj žaba sa musela rozlúčiť so životom. Oh, oko mala vylúpené, nohu vykmasnutú. Odkiaľ to všetko viete, ha? Videla som to na vlastné oči. Keď si chlapec chcel zajezť mrtvy, vyhodil z vrecka žabu i, i môjho brata. A, a vy ste už zažili niečo smutné? Nie, ja som stále veselá. A vlastne nie bola som smutná. Je mi ľúto vášho brata, ty chuderky žaby. Oh, vraj chudery žaby. Oh, keď predo mnou ľutujete žabu, ako by ste mi lámali krídla. Hej, počujte, slečna maja. začínam si myslieť, že ste, že ste trošku hlúpa. Hmm. Možno máte pravdu, no musím sa vám priznať, že neznesiem, ak da koho trápia. <laughs> to preto, že ste mladá. Zvyknete si, moja drahá. Oh, a teraz však už letím na slnko. Ah, je tu dosť chladno. Majte sa dobre, slečna Maja. Dovidenia, pani krasava. Pomôžte mi, prosím vás. Vlietla som rovno do pavukovej siete. Hej, hej, pán Motýl, pomôžte mi. Prepáčte, moja milá, ale pomôcť vám nemôžem. Zaplietol by som sa do siete aj ja. Ach, čaká vás strašná smrť. Chúďatko moje. Ale, ale, ale, kto to tu narieka a ničí moju sieť? Nechcela som nič zničiť. Náhodou som sa zaplietla do vašej siete, ale nechcela som vám ju pokaziť. Prepáčte mi, prosím vás. A pustite ma na slobodu. Mm, veď preto som prišiel. Ale e, čo vaše žihadlo? Nebojte sa, nepopichám vás. Neublížim vám. No, tak sa nemykajte a buďte ticho. Ale čo, čo to robíte? Omotali ste ma ešte silnejšie. Á, už sa nevládzem ani pohnúť. A čo si si myslela, malička, že sa len tak ľahko vzdám koristi? Vysajem z teba všetku šťavu. Ale najskôr sa ti predstavím. Som Xaver z rodu krížových pavúkov. Pozor! na bok z cesty! Ko to sem žerči nesú? Veď no to je Adam. Adam. Adamko. Adamko. Pomôžte mi. Kto to kričí? Nevidím vás. To som ja, Adamko. Tielka Maja. Vysím tu nad vami v pavukovom zajati. Pomôžte mi, prosím vás. Maja, Maja. Aha, už si spomínam. Nedávno ste pomohli vy mne, dnes pomôžem ja vám. Rozkmásať pavučinu, to je pre mňa maličko. Čo, čo to robíte? Už aj prestante. Čo vás je do mojej koristi? No, no, no, tá vaša korisť je moja priateľka. A ak mne dnes miznete, potrhám vám celú sieť. Tak ako sa cítite, slečna Maja? Ďa, ďakujem vám, Adamko, ďakujem. Po tomto strašnom dobrodružstve sa mi veľmi chce žiť. Život je predsa nádherný. Oh. Oh. Oh. oh, joj! Či ste ma vyľakali? Ale aké ste vy čudné zviera! Hm? Asi viete veľmi rýchlo utekať, keď máte toľko noh. Hm? Ani by som nepovedal. Nie? Mohlo by to byť aj oveľa lepšie. Vždy to chvíľu trvá, kým rozhýbem všetky nohy. A prepáčte mi tú smelosť. Vy ste kto? Ja som, prosím, čielka Maja. Teší má, slečna moja, ja som Hieronymus z rodu Stonožiek. Sme veľmi starý rod a všade vzbudzujeme obdiv. Nied na svete zvieraťa, ktoré by sa mohlo popíšiť toľkými nohami. Hmm, ste naozaj zaujímavé a krásne zvieratko. <laughs> Máte aj rodinu? A na čo? Vylezieme jednoducho z vajíčka a hotovo. Hmm. Keby sme ani my nevedeli hneď stáť na vlastných nohách, tak kto potom? Hm, a nemáte ani priateľov? Viete, žijem iba krátko, ale zistila som, že priateľstvo Nie, je to... moja drahá, žijem sám a o všetkom pochybujem. A prečo, prosím vás, pochybujete? Pochybovačnosť mám vrodenú, ustavične musím pochybovať. A o čom pochybujete napríklad teraz? Hm? Pochybujem o tom, že ste si vybrali vhodné miesto na odpočinok. Viete, čo je na tamtom veľkom rúbanisku oproti? Nie. Vidíte, hneď som pochyboval, že by ste to vedeli. Je tam hniezdo sršňov. Tak potom musím odtiaľto okamžite ujsť. <laughs> Kam by si letela, malička? Len poď, moja malá. Radšej si ťa pekne podržím. <laughs> Pustite ma! Počujete? Okamžite ma pustite, lebo vás pichnem žihadlom rovno do srdca. Si bezočivá. A tak by som ťa mal na mieste potrestať. Lenže naša kráľovná má najradšej živé včely. Taký pekný hlt prinesie svojej kráľovnej každý statočný. v zámockom parku. Úľ vyrabujeme a zajmeme čo najviac včiel. Bojovníka, čo zajme Helenu 13. kráľovnú včiel, povýšim do rytierského stavu. Držte sa statočne a prineste čo najbohatšiu korisť. Teraz si chodil odpočinúť. Zajtra nás čaká boj. Chcú nás napadnúť eh, a zajať kráľovnú. Eh, čo mám robiť? Eh, prepadnú úle všetkých povraždia, všetkých, Kasandru, robotnicu. Musím im pomôcť, musím ich vystrihať. Tak už nerev, malá. Tu ti slzy nepomôžu. A vy ste kto? Som strážca vezenia. Tvárite sa prísne ale máte celkom príjemný a láskavý hlas. Vy predsa nemôžete byť taký ukrutný. Všade sa nájdu dobré i zlé tvory. Vy však nie ste zlý, viem to. A keby ste chceli, mohli by ste ma pustiť na slobodu. No, mohol by som, ale... Ale to by bola zrada. A zrada bolí. Pocítil som to keď ma opustila moja krasava. Krasava? Čo patrí do rodiny vážok a je zo všetkých najkrajšia? Čo? Ty ju, Vary, poznáš? A kde ju nájdem? Hovor! To vám nepoviem. Krasava je moja priateľka a vy jej chcete určite ublížiť. Krasave? A ublížiť? Čo ti to prišlo na um, malička? Krasavu? Krasavu milujem väčšmi ako svoj život. A ja milujem život. Ak mi prezradíš, kde nájdem krasavu, pustím ťa na slobodu. Čestné slovo? Čestné. Tak dobre. Poznáte jazero pri zámku? Mm-hmm. Tam v Šachorine býva krasava. Na poludní, keď stojí slnko vysoko, Vychádza krasavo zo svojho príbytku a ľahúčko sa vznáša nad hladinou. Tam sa s ňou môžete stretnúť. Hm? Tak, tak si teda leď a, a ďakujem ti. Ja ďakujem vám a pozdravujte krasavu! si? Nezdržiavaj ma, strážca. Som predsa Maja, z vášho rodu a musím okamžite hovoriť... Mm, heslo. Heslo? Jaj, nie, heslo. Ja som zabudla. O, prečo som bola taká nepozorná? O, heslo je... Mm, mm. Všetci musíme pracovať pre blaho svojho rodu. Už to mám už to mám. Heslo je, e, všetci musíme pracovať pre blaho svojho rodu. Ale teraz ma už rýchlo pustíte. ja sa musím zhovárať s kráľovnou. Heslo je správne, ale ku kráľovnej nemôžeš. Teraz odpočíva. Ale ja sa naozaj musím zhovárať s kráľovnou, rozumiete? No, no, musím. Ak ti na tom tak veľmi záleží, tak poď za mnou. Vznešená kráľovná, odpust, že ťa vyrušujem, ale táto malá včielka hovorí, že ti musí čosi dôležité povedať. Kto si? Ja, ja, e, kráľovná, e, e, sršne... O čom to hovoríš, malička? Upokoj sa a rozprávaj najznešenejšia kráľovná. Volám sa Maja a pred niekoľkými dňami som vyletela na svoj prvý let. Túžila som spoznávať svet a objavovať nových priateľov. Opájali ma slnečné lúče a voňavé rozkytnuté lúky. Zažila som nejedno dobrodružstvo, no napokon som takmer prišla o život. Dostala som sa do zajatia sršňou. Už, už som myslela, že je so mnou koniec, ale potom potom som čírom náhodou vypočula tajnú poradu kráľovnej sršňou s bojovníkmi a dozvedela som sa, že sršne sa zajtra na svitaní chystajú napadnúť naše mesto. A vtedy ma ovládla jediná myšlienka. Musím sa stoj čo stoj dostať na slobodu a vystríhať vás pred hroziacim nebezpečenstvom. Ticho. Ticho. Žiadam vás, aby ste zachovali pokoj a počúvali moje rozkazy. Pri bráni sa rozostavia prvé tri rady bojovníkov. Ostatní bojovníci budú čakať na príkazy svojich dôstojníkov v zálohe. Voskárky! Áno, vzniešená kráľovna! Vy voskom zúžite vchod, aby naši bojovníci v prvej línii ľahšie ubránili hlavnú bránu. Staršie včely si pripravia obvezy a budú sa starať o ranených a vy, bojovníci v prvých radoch. Pamätajte si, že od vašej sily a udatnosti závisí výsledok celého boja. Všetci zachovajte pokoj a rozvahu. Vďaka malej maji sme vo veľkej výhode. Nepriateľ nevie, že sme na jeho útok pripravení. A ja? Ako môžem pomôcť ja? Choď si odpočinúť, malička. Ty si nám už pomohla dosť. ja už je po boji. Naši udatní bojovníci zvíťazili. Oh, taká som šťastná. Ale buď rýchlo so mnou. Kráľovná ťa očakáva. Kráľovná? Aha, previnila som sa. Určite budem musieť od vás odísť. No tak poď už. kráľovná. Tisíckrát vás prosím o odpustenie. Vím, že som nekonala správne, keď som opustila svoj rod. Budem usilovne pracovať a svoju vinu odčiním. Len ma, prosím vás, neposielajte preč, hej. Za svoju nerozvážnosť si už píkala, milá Maja. Ani v najťažších chvíľach si nezabudla na svoj domov, na svoj národ. Zostala si nám vždy verná, preto ti aj my zachováme vernosť. Odteraz zostaneš pri mne, budeš mi radiť a pomáhať v práci. Verím, že všetko, čo si sa vo svete naučila, tak to najlepšie využiješ v prospech nás všetkých. A to je už všetko, deti, o dobrodružstvách včielky Maje. A čo bolo ďalej? Hovorí sa, že pre svoje družky vykonala veľa dobrého a že si získala lásku a úctu celého včelieho národa. Tak ahoj, deti. Prosím? Nepočula som dobre, čo ste vraveli? Tak to už bolo lepšie. Ahoj, kamaráti.